บุ๊กทูสี่สิบยนจูการสอบถามทางมิจิโอทัซเนรุขอโทษครับすみませんช่วยผมทีได้ไหมครับちょっといいですか แถวนี้มีร้านอาหารดีๆไหมครับこの辺にいいレストランはありますかเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมครับそこの角を左に行ってくださいต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดครับそれからしばらくまっすぐに行ってくださいต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรครับ それから100メートル右に行ってください。คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้バスでも行けます。คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้市電でも行けます。คุณขับรถตามผมไปก็ได้私の後ろからついてきてもらってもいいです。 ผมจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรครับサッカー場へはどうやって行けばいいですかข้ามสะพานไปครับ橋を渡ってくださいลอดอุโมงค์ไปครับトンネルをくぐってくださいขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามครับ3つ目の信号まで行ってください ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาตรงถนนแรกครับそこから一つ目の通りを右折してください。ต่อจากนั้นขับตรงไปเรื่อยๆผ่านสี่แยกถัดไปそのまままっすぐ交差点を渡ってください。ขอโทษครับผมจะไปสนามบินได้อย่างไรครับすみません。空港へはどうやって行けばいいですか